Сура Аз-Зухруф. Украшение. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. حميم Хамим. والكتاب المبين Клянусь ясным писанием. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Воистину, мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Воистину, он находится у нас в матери Писания, хранимой скрижали. Он возвышенный, мудрый. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين Неужели мы отвратим от вас напоминание, Коран, из-за того, что вы являетесь людьми, приступающими к границе дозволенного? وكم أرسلنا من نبي في الأولين Сколько пророков мы отправляли к первым поколениям? وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون Но какой бы пророк ни приходил к ним, они издевались над ним. – فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين Мы погубили тех, которые превосходили их мощью, и уже миновали примеры прежних поколений. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут, их сотворил могущественный, знающий. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Он сделал для вас землю колыбелью и создал для вас на ней дороги, чтобы вы могли следовать прямым путем.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 Воистину, человек явно неблагодарен. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين Неужели из своих творений он взял себе дочерей, а вас почтил сыновьями? واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم Когда кому-либо из них сообщают весть о рождении той, которую они приписывают милостивому, его лицо чернеет, и он сдерживает свой гнев. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ Неужели они приписывают Аллаху ту, которую растят в нарядах и которая не способна ясно говорить при тяжбе? وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون Они сделали ангелов, которые являются рабами милостивого, женщинами. Разве они присутствовали при их сотворении? Их свидетельство будет записано, и они будут спрошены. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون Они сказали, если бы милостивый пожелал, то мы не поклонялись бы им. У них нет об этом никакого знания, и они всего лишь лгут. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون Разве мы даровали им до этого Писание, которого они придерживаются? بل قالوا إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مهتدون О нет! Они сказали, воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا مقتدون Таким же образом, какого бы предостерегающего увещевателя мы не отправляли до тебя в какое-либо селение, его изнеженные роскошью жители обязательно говорили «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون Он сказал, А если я принес вам то, что более верно, чем то, на чем вы нашли ваших отцов? Они сказали, мы не веруем в то, с чем вы посланы. Мы отомстили им. Посмотри же, каким был конец обвинявших во лжи. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу, «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь». «Кроме того, кто сотворил меня, воистину, он поведет меня прямым путем». وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون Он сделал это, свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь. حتى جاءهم الحق ورسول مبين Но я позволил им и их отцам пользоваться благами до тех пор, пока к ним не явились истина и разъясняющий посланник. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون Когда же истина явилась к ним, они сказали, это колдовство, и мы не веруем в него. Они также сказали, почему этот Коран не был неспослан великому мужу из двух городов, Мекки и Таифа.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 Милость Твоего Господа лучше того, что они собирают. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون Если бы не опасение, что люди станут одной общиной неверующих, то мы сделали бы в домах тех, которые не веруют милостивого, серебряные крыши и лестницы, на которые они бы взбирались. А также серебряные двери и ложа в их домах, на которых они бы лежали, прислонившись. А также украшения. Все это всего лишь приходящие блага мирской жизни – а последняя жизнь у твоего Господа уготована для богобоязненных. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين К тем, кто отвращается от поминания милостивого, мы приставим дьявола, и он станет его товарищем. وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون Они не будут пускать их на путь Аллаха, а те будут считать, что они следуют прямым путем. حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين Когда же он, неверующий, явится к нам, он скажет дьяволу, лучше бы между мной и тобой было расстояние от запада до востока. Какой же ты плохой товарищ! ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون Им будет сказано, вы поступали несправедливо, и сегодня вам не поможет то, что вы разделяете мучения. افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين Разве ты можешь заставить слышать глухих или наставить на прямой путь слепых и того, кто находится в очевидном заблуждении? فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون Мы можем забрать тебя, но мы все равно непременно отомстим им. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون Мы также можем показать тебе то, что обещали им, ведь мы властны над ними. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم Придерживайся того, что внушено тебе в откровении. Воистину ты на прямом пути. وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون Это напоминание о тебе и твоем народе, или для тебя и твоего народа, и вы будете спрошены. واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون Спроси тех посланников, которых мы отправили до тебя, сделали ли мы помимо милостивого других богов, которым можно поклоняться. ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين Мы уже отправили Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати, и он сказал, «Воистину, я посланник Господа миров». فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون Когда же он явился к ним с нашими знамениями, они стали смеяться над ними. وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون Какое бы из знамений мы ни показывали им, оно превосходило предыдущее. Мы подвергли их мучениям, чтобы они могли вернуться на прямой путь. وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون Они сказали, «О, колдун, помолись за нас твоему Господу, согласно завету, который он заключил с тобой, и тогда мы обязательно последуем прямым путем». فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون Когда же мы спасли их от мучений, они тотчас нарушили данное слово. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون Фараон воззвал к своему народу и сказал, «О мой народ, разве не мне принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо мною? Разве вы не видите?» أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين Разве я не лучше этого презренного, который едва объясняется? فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين И почему на него не надеты браслеты из золота? И почему с ним не явились сопутствующие ангелы? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين Он обманул свой народ или счел свой народ легкомысленным, и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين Когда же они разгневали нас, мы отомстили им и потопили их всех. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Мы сделали их предшественниками и назидательным примером для остальных. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون А когда приводят в пример сына Марьям, твой народ радостно восклицает. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون Они говорят, наши боги лучше, или он. Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми припирающимися. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل Он всего лишь раб, которого мы облагодетельствовали и сделали примером для сынов Исраила. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون Если бы мы пожелали, то заменили бы вас на земле ангелами, которые бы стали вашими преемниками. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم Воистину, он, Иса, или Коран, или Мухаммад являются признаком часа. Ничуть не сомневайтесь в нем, часе, и следуйте за мной. – Это прямой путь. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين И пусть сатана не отвратит вас, ведь он является вашим явным врагом. ولما لما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون Когда Иса явился с ясными знамениями, он сказал, «Я пришел к вам с мудростью, и для того, чтобы разъяснить вам часть того, относительно чего вы расходитесь во мнениях. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Инна Аллаха хуа Рабби ва Раббукум фа'будух. Хаза сиратум мустаким. Воистину Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, это прямой путь. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же тем, которые поступали несправедливо от страданий в мучительный день. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Неужели они ожидают чего-либо, кроме часа, который наступит для них внезапно, так что они даже не почувствуют его приближения? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون О рабы мои, сегодня вы не познаете страха и не будете опечалены. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين Вы были теми, которые уверовали в наши знамения и были мусульманами. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون Войдите же в рай радостными, вместе со своими женами или вместе с себе подобными. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون Их будут обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там вечно. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون Этот рай дан вам в наследство за то, что вы совершали. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Для вас там уготованы многочисленные фрукты, которые вы будете есть. Воистину, грешники вечно будут мучиться в гиенне. Им не будет дано передышки, и они пребудут там в отчаянии. Мы не поступили с ними несправедливо. Они сами поступали несправедливо. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون Они вас зовут «О, Малик, пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет «Вы останетесь здесь навечно». لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون Мы принесли вам истину, но большинство из вас питают отвращение к истине. أم أبرموا امرا فانا مبرمون Приняли ли они, многобожники, окончательное решение? Мы уже приняли окончательное решение. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Неужели они полагают, что мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет. При них находятся наши посланцы, которые записывают. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين Скажи, если бы у милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться Аллаху или его сыну. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Пречист Господь небес и земли, Господь трона, и далек от того, что они приписывают. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Оставь же их погружаться в словоблудие и забавляться, пока они не встретят тот день их, который им обещан. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم Он тот, кто является Богом на небесах и на земле. Он мудрый, знающий. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه وعنده علم الساعه واليه ترجعون Благословен тот, кому принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. У него знание о часе, и к нему вы будете возвращены. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Те, кому вы взываете помимо него, не владеют заступничеством. Заступаться будут только за тех или только те, которые осознанно засвидетельствовали истину. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут «Аллах». До чего же они отвращены от истины? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون Он сказал «Господи, воистину, они люди неверующие». فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون Отвернись же от них и скажи «мир». Скоро они узнают.